Fica comigo a noite toda, perde a hora. No meu ouvido, sussurrando com a voz louca. Dizendo que me quer pra agora, a vida toda. Pra vida toda. Meu anjo, eu nunca escondi. Sou bomba relógio querendo explodir. Te quero agora, na hora e aqui. Me toca, minha você já me quebra no olhar Uma vibe dessa é difícil de achar Encontrei agora, vamos aproveitar É tão diferente Um beijo assim, de um jeito assim Não acho, não é fácil Faz o calor subir Sabe que cê faz assim Devagar e me acabo Tão fácil, não vou deixar fugir sussurrando com a voz louca, dizendo que me quer pra agora a vida toda, pra vida toda. Vem, não demora, fica comigo a noite toda, perde a hora. No meu ouvido, sussurrando com a voz louca, dizendo que me quer pra agora a vida toda. posso ficar assim pra 10 ou 15 Me, me entenda, por favor Tenho casa cheia hoje, amor Quinto TVZ já me chamou Sexta-feira ingresso já acabou Sábado tem sul, de novo eu vou Mas domingo chego de manhã Deito no teu lado, pique de concha Pego forte, pique, tá na tua coxa Se tu me der permissão, eu posso entrar, baby Sem deslizar, baby Só não vacilar Que eu posso me cansar Que eu deixo tempo disso E se o beijo bom virar vontade de chorar Porra legal Não demora Fica comigo a noite toda Perde a hora No meu ouvido Sussurrando com a voz louca Dizendo que me quer pra agora A vida toda Pra vida toda Vem não demora Fica comigo a noite toda Perde a hora meu ouvido, sussurrando com a voz louca, dizendo que me quer pra agora a vida toda, pra vida toda. Um beijo como esse não tem, não. abraço como esse não tem, não tem. pegada como essa não tem, não tem. encaixe como esse não tem, um beijo como esse não tem, não tem. abraço como esse não tem, não tem. pegada como essa não tem, não tem. encaixe como esse não tem.